նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայկական բանակը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած զարգացումների եւ ոչ մի վարքյան չկորցնի զգոնությունը։ Արցախի պետնախարարն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել ներդրումային հիմնադրամում։ Հադրութի շրջանում ընթացքի մեջ է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Առաջիկա օրերին հուլիսի 1-ից Արցախում ներդրվելու է գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն։ Քաշաթաղի շրջանում ընթացքի մեջ են ռոռոկման եւ խմելու ջրով գյուղական համայնքների ապահովման աշխատանքները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հայկական բանակը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած զարգացումների եւ ոչ մի վարքյան չկորցնի զգոնությունը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ով ուղիղ հեռարձակման պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին։ Վարչապետի խոսքով այս շրջանում կրակոցների միջին քանակը որոշակի ժամանակահատվածում նաև հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը ցածր են եղել։ Ընդཐོփ հասել են 2000-ականների սկզբի մակարդակի։ Միջին վիճակագրական տվյալներով վարչապետ ընտրվելուց հետո ունենք հրադադարի ռեժիմի խախտման աննախադեպ ցածր մակարդակ, չնայած դրան մենք ունեցանք նաև զոհեր։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի հավանականությանը, ապա իմ գնահատականն ու մտածումներն այն են, որ մենք պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինենք այդպիսի զարգացման, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ հայկական կողմը պատերազմ չի սկսի։ Ադրբեջանն է ռազմական ռետորաբանություն օգտագործում։ Նա հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանի իշխանությունը կհասկանա, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը զինված լուծում չունի, որովհետև զինված բախումն իր հետ բերելու է անխուսափելի հետևանքներ։ Եթե խաղաղ բնակավայրերի վրա միկրակոց լինի, իրենց համար շատ վատ վերջաբան է ունենալու։ Մենք դա զգուշացրել ենք մի քանի անգամ։ Այս մասին հետ կայմին տված հարցազրույցում հայտարարել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Նացականյանը։ Նախարարի խոսքով այս փուլում հարցակման հավանականությունը փոքր է, բայց ոչ բացառելի։ Այժմ նրանք գործնական վարժանքներ են իրականացնում առաջնագծում, վարժում են անձնակազմը, փորձարկում են տեխնիկան, մշակում մարտավարությունը։ Այսինքն դա մեզ թույլ է տալիս մտածել, որ նրանք նախապատրաստվում են ինչ որ գործողությունների։ Այսօր մենք նաև դիտարկում ենք տանկային, ինժեներական եւ ռեզերվային ստորաբաժանումների զորավարժություններ։ Այս ամենը մեզ հուշում է, որ պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացման։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեկ այցելել է Արցախի ներդրումային հիմնադրամ եւ տեղում աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել։ Ի պաշտոնը լինելով հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետնախարարը բարձր է գնահատել հիմնադրամի գործունեությունը Արցախի տնտեսության զարգացման գործում։ Նրա խոսքով կառավարությունը շահագրգռված է ընդլայնելու հիմնադրամի միջոցով իրականացվող աշխատանքները։ Պետնախարարը հիմնադրամի պատասխանատուներին հանձնարարել է գործող բոլոր ծրագրերի վերանայման ու դրանց արդյունավետության բարձրացման նպատակով վերլուծել եւ առաջիկա օրերին առաջարկություններ ներկայացնել։ Նա հորդորել է մեծացնել տեղեկատվապահովման աշխատանքները, որ เป զի իրականացվող ծրագրերի մասին հանրությունն առավելագույնս տեղեկացված լինի։ Այնուհետև էկոնոմիկայի նախարար Լևոն Գրիգորյանի եւ ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Արտակ Միրզոյանի ուղեկցությամբ պետնախարար Մարտիրոսյանն այցելել է Արցախում բիզնես միջավայրի բարելավման համար պետական ներդրումներով ստեղծված եւ հիմնադրամի ենթակայության տակ գտնվող մետաքս կոմբինատ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն։ Նախարարը շրջայց է կատարել ընկերությանը պատկանող կենտրոնի տարածքում, որն ամբողջությամբ վարձակալված է գորգագործության, թեթև արդյունաբերության, սննդի ոլորտի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ գործունեություն ծավալող մի շարք ընկերությունների կողմից։ Պետնախարարի հաջորդ այցը եղել է հիմնադրամի ներքո գործող Արցախ ֆրուտ պահածոների գործարան։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը բարձր է գնահատել Արցախ ֆրուտի աշխատանքը եւ խոստացել, որ կառավարությունը հետ այսու եւս ուշադրության կենտրոնում կպահի ընկերության գործունեությունը։ Այդ մասին մեզ փոխանցել է պետնախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Դուկլասը Մակլուրեր Հադրութի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների βέρքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես ներկայացան կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանից, շրջանում 2018 թվականի բերքի տակ կատարվել է 19114 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանց, որից 11844 հեկտար գարի, 7270 հեկտար ծորեն։ Բաժնի վարիչը նշեց, որ տեղացած կարկուտը մոտ 1500 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանցեր վերևությամբ փչացրել է, որի հետևանքով այդ տարածքներում ընդհանրապես բերք հավաք չի կատարվել։ Իսկ վերջերս տեղացած կորտարատ անձերուները եւ նրա զուգակցող կարկուտը ցանկատարածությունների մոտ 20-30%-ն է վնաս հասցրել։ Շրջանում շարունակում է դերքահավաքը։ Վերջին տվյալներով զվել է շուրջ 6750 հեկտար աշնանցան մշակաբույսերի տարածքներ, որից 6650 հեկտար գարի, որի բերքատվությունը միջինը կազմում է 17 ցենտներ, վարվել է մոտ 11300 տոննա գարի, 50 հեկտար ծորեն, ստացվել է մոտ 300 տոննա բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 20 ցենտներ։ Բաժնի վարիչը նշեց, որ բերքահավաքի հետ մեկտեղ կատարվել է շուրջ 600 հեկտար ամառնա մայր եւ 830 հեկտար սեփսել։ Բերքահավաք հրդեհներից պաշտպանելու նպատակով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաջորդի ստորաբաժանման կողմից իրականացնում է շրջօրյա հերթապահություն նախորոք նախատեսված տեղակայված կայաններում։ Ներկայացի աշխատանքների հետ մեկտեղ իրականացում է նաև քոտի եւ ծղոտի մամլման ու կուտակման աշխատանքներ։ Ներկայացի ցածված բերքը իրացման խնդիրներ չկան։ Դաշտամերձ տարածքում տեղակայված է բերքի ընդունման կետ, որը ընդունում է կուտակված բերքը ըստ սահմանված կարգի ու գների։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից, ընդունվել է որոշում առայն, որ Արցախում ներդրվի գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնելու առաջիկա օրերին, հուլիսի 1-ից։ Մեր անդրադարձը խնդրին Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Գազասպարող բաժանորդների բնակարաններում անվտանգության սարքերի տեղադրման կարևորությունը վերջին վթարային դեպքերից հետո մեր հանրապետությունում առավել քան հրատապ է դարձել։ Այդ իսկ պատճառով որոշվեց ներդնել գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն։ Մասնագետների հավաստմամբ նման համակարգերը լուրջ նախադրյալներ են ստեղծում ներդնային գազասպարման ցանցում անվտանգության բարձր մակարդակ ապահովելու համար։ Արցախգազ փակbaşıնի տիրական ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Մհեր Իսրայելյան Սարգսյանի տեղեկացմամբ Արդեն իսկ ընդունվել է որոշումը, ինչպես ասացիք, որ պետք է ներդրվի նոր ծառայություն, այսինքն դա առաջին հայացքից է նոր, դա ասենք այսպես կարող ենք ձևակերպել, որ հինն է նորացված։ Նորացված է այն, որը Արցախգազ ընկերությունը տարիներ շարունակ մատուցում էր այդ ծառայությունը, մատուցում էր անշահախնդի կերպով, մատուցում էր անվճար հիմունքներով։ Մեր բաժանորդների մեջ չկարող է հարց առաջանալ, ինչու վճարովի հիմունքներով։ Նույնիսկ ասեմ, մենք բազմիցս ընկերության տնօրինությունը բազմիցս այս ուղղությամբ մտածել է, սակայն իրականում թունավորման դեպքերի զգալի աճը պարտադրում է, որպեսզի զբաղվեն համակարգային այդ հարցով, զբաղվեն համալիր տեսքով, Հաշվի առնելով գազի արտահոսքից թունավորման դեպքերի զգալի աճը անհրաժեշտություն է առաջանում ընդլայնել բաժանորդների ներտնային ցանցը սպասարկող անձնակազմի կազմը, վերազինել վերջիններից ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, ապահովել նրանց որակավորումը։ Սակայն այս հարցում պետք է նաև բաժանորդների ակտիվությունը, հավաստիացնում է Մհեր Իսրայելյանը, ընկերության աշխատակից եւ բաժանորդ համագործակցությունը պիտի լինի փոխադարձ աջակցության հիման վրա։ Մենք արդեն արկա են երևույթներ, երբ մեր ներտնային Լեռնային ցանցի համապատասխան աշխատակիցները, փականագործները հանդիպում են խոչընդոտների, չեն թույլատրում մուտք գործել բնակային աշխատակիցներին, փականագործներին, որպեսզի կատարեն իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։ Իդեպ անվտանգության սարքերը տեղադրվելու են անվճար եւ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում բնակչության ներտնային եւ բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության դիմաց սահմանվել է դերեկան վճար, որը կազմում է 2000 3270 դրամ՝ յուրաքանչյուր գազ օգտագործող սարքավորման համար ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Նոր կարգով այդ ամենը կներկայացվեն բաժանորդների նոր մշակված պայմանագրեր, որտեղ սև սպիտակի վրա նշված կլինի բոլոր այն դրույթները, բոլոր այն պարտավորությունները, որը իր վրա ստանձնում է Արտագազ ընկերությունը։ Գազի շահագործման անվտանգության մակարդակի բարձրացման եւ տեխնացին աղետներից խուսափելու նպատակով Արցախ գազ փակbaşıնի դերական ընկերությունը շարունակելու է բարբերաբար ստուգայցեր կատարել, բացատրական եւ հրահանգավորման աշխատանքներ իրականացնել բաժանորդների շրջանում։ Այսպես ձևակերպենք, սա բավականին պատասխանատու պարտավորություն է, որ ստանձնում է ընկերությունը, որովհետեւ իրականում մարդկային կյանքի համար պատասխանատվություն ստանձնելը այդքան էլ շնորհակալ գործ չէ։ Ցանկացած դեպքում լինելու են բաժանորդներ, որոնք չեն հետևելու անվտանգության կանոններին եւ այդուհանդերձ մենք պետք է միջոցներ չխնայենք, մենք պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, որ เป զի դա լինի քարոշչական աշխատանք, դա լինի ասենք անվտանգության միջոցառումներ, որ เป զի այդ երևույթները քնավորման դեպքերը հասցնենք հնարավոր մինիմումի։ Արսիկ Հարությունյան այսօր Քաշաթաղի շրջանում ընթացքի մեջ են ռոռոկման եւ խմելու ջրով գյուղական համայնքների ապահովման աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Այս տարվա ապրիլի կեսերից Արցախի հանրապետության կառավարության աջակցությամբ սկսվեց Քաշաթաղի շրջանի Ծիծեռնավանքի գյուղական համայնքի կազմում գտնվող Տանձուտ գյուղի ռոռոկման ջրագծի կառուցումը։ Ընթացքում շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի հետ մի քան անգամ եղած ջրաշինարարների մոտ, ովքեր այս օրերին արդեն ավարտին են ասրել հիմնական աշխատանքները։ Հունիսի 24-ին շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի եւ Քաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության տնորեն Հովանես Սահակյանի հետ այցելեցին Կաղավնո գետի հովիտ եւ ծանծուտում ծանոթացան կատարված աշխատանքներում։ Տեղում աշխատանքները ղեկավարում է Հաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետրական ընկերության փոխտնօրեն Սամվել Ալեքսանյանը։ Տեղեկացրեց, որ ջրատարի խողովակաշարի մի մասը երկաթյա խողովակներ են, մնացածը ռետին է, որը հատկացրել է Արցախի հանրապետության կառավարությունը։ Կամզուտի բնակչությանը ռոռոկման ջուրը հատկացվելու է հիմնական խողովակաշարից փոքր տրամագծով խողովակներով։ Որպեսզի գյուղի բոլոր տնտեսություններն անխափան ապահովեն ռոռոգման ջերով, այն բերվել է մոտ 5.5 կիլոմետր հեռավորությունից Արևան Մոշատակ գյուղի մոտ կառուցված հեկից ցած ընկած տեղից։ Սամվել Ալեքսանյանն հետ եղանք ջրի ակունքում, որտեղ բացվեց ջրի փականը եւ ռոռոգման ջուրը տեղացավ։ Շրջարարչակազմի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ Արցախի հանրապետության կառավարության հատկացումներով Հրաշինարանները շտով կսկսեն Ծիծեռնավանքի գյուղական համայնքի 3 գյուղերը՝ Տանձուտը, Ծիծեռնավանքը եւ Մելիքաշենը խմելու ջրատար անցկացնելու աշխատանքները։ Մոտ 11 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարը կառուցվելու է 3 ջույմանոց ռետինե խողովակներով, որի կեսն արդեն բերվել է տարած։ Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, յուրաքանչյուր գյուղում կկառուցվի մեկական օրվա կարգավորիչ ջրաբար, որից եւ կիրականացվի ջրամատակարարումը բնակիչներին։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ամերիկահայ հասարակական գործիչ Աննա Աստվածատրյան Տերկոտը, ով զբաղվում է Արցախյան հիմնահարցի միջազգայնացման գործերով, հյուրընկալվել է Պաշտպանության բանակի արևելյան առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների մոտ, ցանոթացել նրանց կենցաղային պայմաններին, օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը։ Ճանաչված հասարակական գործիչը դիրքապահներին վստահեցրել է, որ այսուհետ եւս կարվի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի նրանց նվիրումը, առաքելությունը եւ առհասարակ Արցախահայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ի վերջո հավուր պատշաճի գնահատվի ու ճանաչվի միջազգային հանրության կողմից։ Ռուսաստանը բնակայազգի բարերար Սերգեյ Սարգիսովն անձնական նախաձեռնությամբ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությանն նվիրաբերել դպրոցական ավտոբուս։ Նախարարության մամլոխոսնակ Սովինար Բարխուդարյանի փոխանցմամբ ավտոբուսը ծառայելու է դպրոցականներին, մասնավորապես ճանաչողական էքսկուրսիաների համար։ Նա տեղեկացրել է նաև, որ նույն նպատակի համար շուտով մեկ ավտոբուս էլ կտրամադրվի նախարարությանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 30-ից 35, օվտային շրջանում մինչև 37 աստիճան տաքություն։